etxe mandoka. E, e, Zer nahiako, etxe alamando. Ez bata ez bestianik, nik etxe mandoka. Hutsumandokan Charles Bidegen jinen zaiku ahara hitzaz soras egitea Jean-Jo Ferranoek be kapitalismoa enistoia dela eta lautan hogei kadan nulla bankuen bidez kapitalismoa kambiatu den eta eniaute txamendin kantagintza dela eta egun jup lala aipagei. Tumano hasgitin. Euskal Herriko kronika bitxi eta patu beno lehen, banuke beste bitxikeia baten aipatzeko gogua. Igan egin hoietan igan kampaina batez aikoniz. Hiesa edo zidai bu egiteko, Frantziako estadoko hainbat herrietan afixak agertu dia, nun eta bigizon alkari besarka ageidien. Segidan, suia piztu da. Herri sumaitetan aizapezek hoik elkasi dutie eta morala hersikuak karikalat iatxidia ben kesian agertzea. Kampaina hau omen haurentako traumatismo bat izan ziteken. Ele bien bon! Egun egunjun telebista iso dien familiek munduko krudelkeia odolsiak ikusten dutie bazkaia edo aihaia tranquil gozatzen dielaik eta kasu hortan ez da nihur karikalatzen etzaio be morala jausten. Behinkoz, alkarre haiteko ordez gizonak alkarbe sarka agei diela, ordian kesia pizten da. Gizahortako afixen elkitzeko partez, habo behar litzateke ezai. Agian lagunt liokie munduhuntako krudelkeiaen doi bat apalazten. Hoik eranik guatzan ohizko kronika bitxietaz solas egitea. Egunkuak mila bedeatzehun eta bedeatzuko pintakoste egunialat jamaiten gutu. Egun hartan, Espainiako Bombito eta Bixente Pastor Torea Zaliak korridabat egin beharzien baiunan. Egun hartan, goizadanik ebie txapastaka aizen, haugaitza izanagatik agatik, salduan hatik agertu zien arenetat. Denboa alte ez izanez, delibio hartu ikizan zen etzela zesenketaik eginen. Delibio hartzariak torre adore eta zesenen jabiak izan zien. Arrazua da, ikusliarek sartziak iosi zutiela, eta etzira etxeatutzultzeko gogoik agertu zesenketaik ikusi gabe. Bazterrak ez litian txobea berda, toreadore, zezenen jabe eta antolazalen arteko hautsiman bat edienik izan zen. Jabakik izan zen, zezen plazala, zezenen igorteko ordez, eizien zaldi helibat igorik izan entziela. Etzien bazterrak berdatu, matadorek zaldiak erruzutien, eta publikua kontent etxeat utzuri zen. Supusatzen dut, haientzat, izan zaldi ala zezen, importantena kabaliaren martirioa eta haen odolaen isurten ikustia zela egun hartako gaizaik ederena. Mena, lukanka, lukanka horrek, ez dik piperik? Mena, ez dik aski gatzik, eh? eta gatz gu eguerdiko eman kizuma kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita Ahatze gabe... Jokiak! Bo, bo, bo, ezakalak... Eh, ezakalako eh, huer, Bota beste sorpresa hanitz Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, duztudiazta... Piperreta gatz! Haitzur eta jora laboaien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Iratietan. Asteko aktualitatia, alkarizketak, laboantxako formakuntzak edo easte ondareko hitzordiak atzamanen ditutzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan eta igalte goizez, sortziek eta bostetan. Laboaien emanaldia, Euskal Iratietan. Pausien egiteko puntia jinik zaikula utsumandoka runtan, peio eta panchoa norkez dutu ezagutu lusaz, bikote hau ian, bikote hunek, jauntsi du hebenka kantuz, eta gue moe moian esartu zaizkuen kantoe andana bat, ba hau haikuan, ba, bai batak, bai bestiak, dizka bat elkidie ben ogus peio ospitalek elkidin bati patuko gia, hatsa bizia deitzen da hau, badutu laguntzaliak ebai, dizka huntan, pols met, ez konfunditu Jean-Philippe Smetekin, hau Johnny alide baizik ez dugulaik, ez, hau Paul deitzen da, Smet delako hau, Michel Duko ehor da, Andoni eta Salamero Alberdi eta Antion Balberde dutu muzikalai lagun, eta be errandelako Arnasa Hatsa Bizia diskatik hartuik, hunanun entzunen dugu keinuaren ostadara peio ospitalek emanik. Oizargia ekiprintzek Eki printzek pizten duten bezala Haurra amak besarkatzen du hala Lastan txihiki ez musukatuz bere ahazala Maize kiron postuz magal zabalak Aiza txiren, ama txiren jakintzaren argia Irak aspen, zintzoen atzaria Ez di ez diki, zaindutako bihozkabia Ausaleku, bare eta garbia zahara Zabaldu deia darra Gure baiza Ixuri horren aparra Tastatu zer narazteko Keinuen ostadarra Saminduak Tristura badu barruko zauria ene biziz Pozaren isuria Ekaiz gorrian Zaina txegin den itzuria Ez bainetik Irri nioli muria Baztertuak Ez badu inoiz jasotzen arretan bizitza maiz baitara makolpeita soin urratuan inork badagio Zabaltasunak bezala Zabaldu deia barra Gure ebaizan Ixuri horren aparra Tastatu zer narazteko Keinuen ostadarra zeniden Lagun kutunen oiko bilgune Gen gandik jasoz begirunea Barre luzen txantxapritzen argixumea Egiaz da maite sari emea Mundu honek behar dugure txantikortasuna Mundu Ezine bestez uneko erantzuna Taupa den orsez zertutako gizatasuna Hauxe gabe akabo postasuna gaitu zer narazteko Keinuen bizitzen aldihuntan Charlesekin funtsian gue oanokoz, gue hartian, sekulane agitu ez den gaiza aiko gituk. Oranokoz diot. Ba, adi ditake, no. Hoi, eh, <laughs> ez dakat zerren inguruan, bena bai. Ego da rugbian, eh, aviron bai hone, horako zerbaitan. Horren, aharra, kostalian ez dutean hitz erten, samurzen edo, eta aharra behaz egiten da bi dienen artean zerbait gertatzen delaik. Uh, ehm, egun batez aipatu nuen, xibotarrez egiten maitu zi, aserria irantza izue, zuen artean, hori da. Uh, aharra zendakit, anitzetan, zendako, anitzetan gertatzen da, edo mm, diruruti edo pobreziak eh, egiten eh, du. Hoien artek jadanik egiten du etxe hutsa, aharra hutsa. Edo, deus ez dela itere, ahagatzen dela jendea, baitakitez zer egin. Bai, bai. Hoi badakiak, eh, dune goe hartien, eh, hanitxetan, ez dakia guti berdeago elkarren hartien ahagatzeko. Eta jo bada beste, ahazun behit, biztan da, herra, beste irabe, lorrotu harriten behituke herrak aharra, eta horien bada, e eta a eta er, eta hori gertatzen da. Batzutan, aharra ez, ez da bada ahi dela diendea, ez da inbortizki, eta etxepare medikoak, medikoa zen eno ez egiten du, diende xeherren alharri latetena medikoen ahteko aharrat. Ba, bi mediko bien artean ahi bari imadia aharran, plazek badela besten dako. Bala, ez da joiten. Gero uste hui, unez kazuna bete egiten duela izdioko bat, nun baita, antzidut nun, aharra eta arhana. Eh, mendian entzuten denua, oiakzuna, ah, bai, ah, ah. horrekin egiten du zerbait, ez dakit. Gero, beste gauza bat, arrere, bada, e, eh, biztaira zezaruna da, bana, ando hitzekin, eta hemen ere hoien artet, eta horret foratu nahi du, zerbait gertatzen delait jenen artean, eta iduriz neok testatela, eta lere, ondorioa agerditatela urgun edo behantaro. Eta haren eh, ar, da, altsonak edo ahtzainak aharratu ziren ageri zuten desnak. Orduan, erra nahi du, ez duela erreiten eh, beste molde zahar batean, ahtzainak edo unaiaak edo ahtzainak aharratu ziren, Gaznek dute ageri, edo salatu, Da hori konprenitu behar da egon batez bortian, bortian hartzain horiek bat ziren, bizten hori ez talikuk horiek, egon batez beren artean aharratzen maitira, eta iduriz ne hori ez baina edu nahtan edin dasna, ez da hainona. Eta baina nahten dute gero dasnak adiri duela, edo erakusten duela, ze dertatzen den. Eren, da lako Zati nola egen behar den besteak sotitz batek, batez. Zerbait eh, egiten e, delaik makur, uh, eh, alere arrisku da, horrek bere, bere eesa utziko duela. agertzen dela, gizabat ez edo bestez. Hori da nik entzun duena, arra hitzaz. Gorria egitzen eh, ziok, arra gorri antutzakoik. Ba, ba, ba, ba, gorria. Ihan e, du, ez da luti, Ben azean, basi eta hola egarten den hiltz bada? Harratzen, hor, enostez ustez muran bai. Jo, una ino ez dati, behirurin eta hor behar bada ez deni ez dati, Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkestua, hotshot irraza Astelenetan, Aztelenetan, hotshot, laro garran namarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia kaizo eta ongietorriak zuria beltzez irratsaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratxaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. kizuna Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite isi. Larun bat gauetan aneketan, eta ere, ikande gauetan zazpietan. Oh, Eta bai. Asi nahi, zerbait sentitzen, barruan Adi. Bigeren pausi bat eh, gu e, utxumandoka juntan, diska deitzen da Kantazia eta kantazia zer da ote, besibiuan bada gazte elkarte bat, azia deitzen dena, eta ba, beraz, eben esibiuko aktivitate edo realitate sozioekonomik eta interesatzen den talde bat, eta be barne beharentako diska bat plazaratu du, eta ideia behezi batekin zen eta eben, Kantan haidien gusiak dielakoz, senide edo ber familiako parteliant, ama alhaba, ama seme, aita seme, osaba loba, hotz kumprenitu naizie, familien arteko, kantoiak dia heben herokatuik, eto hai entzunen duguna, txori ere sinula kanto ezaguna da, eta kantai Alexia Aitabero eta Erik Altzazebe, Santagaztarrak, osaba lobak dutugu hoik. Txori ere sinula, Udan da kantari Seren ordean behitu Kampuan txanari Negian ez Balin ba ez da eri Udan jin baledi Kontsola naiteni Txori ere sinula Oh Steg beno ho beki, haig beitu kantatzen, harek du inganatzen, mundia bai trumpatzen, bea ez dut ikusten, bai botza entzuten. Botzaren entzun nahiz, nago, ni hari huian Jaraikinin kirio Bizia galartino Aspali batxazkenian, geroztik nabilazu, hegale zaidian. Gaiak urtukin indizun, sasino bat eta ara, scederà o iene malura cioria saude isilik ez egin igarik zer profetü afligiturik. Nik eraman entzutut, sedera lasatut. Euskal Irratiak, Euskal kan gue eh, babetiko berzolazak, eh, kapitalismoan istoi Angela eta Jean-Jo Ferran ekin, pasaden astean ikusi ginuen e, ba, Fordetik eta orai hartinoko ba, konsumismoa, publizitatea, kredituak nola sartu ziren eta beste, eta hoai, ba, gian, laro geikadatik aitzina, ez dakit horko katzen ahalden, mena nula kapitalismoaren hildoa <clears throat> edo bizkada nola aldatu den, ematen du ez dela gehiago eh, jaur bat saldu eta horrekin dirua egin, fabrikatu jaurta saldu eta horrekin dirua egin, o, e, ez duela gehiago fabrikatzen den produktuak dirua ekartzen, baizik eta finantza hor sartu da, ez dakit e, ze, aldaketa den edo. Bai batzutan, orain iduritzen da, diruak, dirua produzitzen duela, baina... Pentsa, ez da hola, finanzia berrak, ez du ezer uh, produzitzen. Guk uh, baliatzen eh, dugun produktuak, finantzia berak ez ditu sekulan ekoizten. Baina egia da, finanzia sektoreak aberastasunaren parte handi bat surgatzen du orain, dudarik gabe. Eta hori hoi, hoi nola da, hoi ze pasatu da hori, eta nola pasatu da, tak, horako jauzi hoi fenomeno komplexua da, dudarik gabe, olako faseak jadanik haipatu eh, genuen lehen, eta badira fenomeno historikoak, fenomeno ekonomikoak, zentzu teorikoan, hori pixkat eh, esplikatzeko. Egia da batzutan, eh, kuriosa dela, zenta iduritzen da orain, batzutan nostalgikoak girela, fordismoa uh, aipatzen dugunean, zenta fordismo denboretan, ideia zen, langileak ongi pagatzea, eta bon, noski ikuspegi ekologista batetik kritikatu dugu zera, baina gutienez, bazen... Uh, aberastasun... Uh... Ez partekatu bat, bena haltzuen langileak bere asteburutan barbukiu bat egiten haltzuen diru pixka batekin. Ba egutzen ez, bazen ba, bon, banaketa bat eta ez eh, beti txara langileen zat. Fordismoan adibidez eh, sindikatuen presentzia asumitua zen eta zen eh, zerbait normal bezala. Hau larogoiko abarkadan, Asten da aldatzen. Bereziki anglosaxoi munduan, eh? nu ikusi genuen eh, aldaketa hori eh, Inglaterran, bon, Thatcher et mementu hortan, Reagan estatu batuetan, baina hau da aspektu ideologikoa, liberalismoaren hegemonia emendatzen, gero gauzak hasi ziren aldatzen enpresetan eta hortan nabaritzen da finantziaren garantzitasuna. Batzutan, esaten da lehen managerak bazuten eh, poderea. Eta manager batek eh, zer nahi du? Nahi du eh, prestigioa, ordu nahi du ikusi aikoizpenaren ekoizpenaren emendatzea, edo langile gehiago kontratatzea. Hala enaurtzen zen enpresa baten importantzia. Lau mila langile fabrika batean, hau zen serioa, fordismoaren denboretan. Laro goiko amarkadan, hau hastenda aldatzen. Managerek poderea galtzen dute eta akzionistek poderea hartzen. Eta hori zerren, eh, zerren ondorio, zen nula, nula, nola sartu da hori, eh, hasi hasidia, ez dakit, eh, ba, dirua zutenek, akzionien erosten, enpresaz jabetzeko edo hori dute zulertzen, ikus, memento batez, ikusi dute drakoz, ekoizteak etzuela aski diru ateratzen eta bazela beste modu bat beste gizaz diru egiteko edo hori nola? Finantziak garantzia hartu du munduan, faktore ezberdinak izan dira. Globalizazioak badu bere ardura hortan ere, dirua fiteago mugitzen erri batetik eh, besterat. Finantzia enpresak xabaltzen internazional eh, mailan zenta um, orain posible duzu, bon batzutan erraiten da, dibidez, um, mm, dirua munduan zehar, planetan zehar, nola mugitzen den, impro, impresionantea da. Pentsa zen dugu, mm, dirua mugitzen dela, gehienetan faktura bat pagatzeko, adibidez, eh, zerbait uh, eksportatzen duzu, uh, eh, kamporatxaltzen bat duzu, ezakit, eh, gazna bakatu? Gazna, behi gazna, ardi gazna. Bueno, ardi gazna, emendik ameriketarat, bon, dolar batzuk, sartuko dira, eh, europarat. Eta hau, dirua mugitzen da, komerzioa pagatzeko. Baina diru hori, orain da mugitzen den diru oro euneko bia edo bosta, ez gehiago. Eta zer da beste guzti hori? Tituluak, akzioneak, obligazioneak, kredituak, baina ez da mugimendu konkretu baten faktura edo kontrapartida erraten den bezala, eh, beste esen zirkulatzen duen dirua. Gehien zirkulatzen duen dirua, ez da eseren kontrapartida. Bada beste zerbait, baina bestea da bakarik paper bat, titulu bat. Eta fenomeno horrek, kriston eh, poderea eman dio finanziari. Eta zertako da e, erraiten dute e, kapist, kapitalista sutsuenek ere erraiten dute hoi eta lanjerosa dela, zertako? Lanjerosa da presione uh, eh, handi bat ematen eh, delako enpresei edo estatuei. Olako diru mugimendu horiek, eh? destabilizatzen aldute adibidez herri bat. Kusgarrienak ziren uh, asian, ogegaren mendearen uh, bukaeran, krisia eta edo zen uh, gehienetan uh, rumore batzuk eta dirua ateratzen hango diruaren balorearen uh, erortzera bai eta gero ondorioak ekonomia errealean zenta krisia bakarrik uh, finantziara balitz Ze esantza eh, <laughs> izan ziteken guretzat, bakizu espekuladore batzuk eh, leiotik botatzen edo ala imaginatzen dugu beti, baina problema da ez dela sekula nola. Ni horretzen izan emengo eh, Bayonako lagun batzuekin uh, 2000 eta sortzean, krisi finanziara hasi zenian, batzuek eragiten zidaten, garbituko dela pixkat, finantziarak batzuk, eh, ez dakit, eh, ba, batzuak haien dirua galduko dutela, eta ez dakit zer, eta zer gertatu da azken finean, jende lana galtzen, fabrika isten, uh, eh, langabezi gehiago, finantzia munduan ez zain hainbeste uh, izan gainera estaduek eh, estali zituzten zulo guztiak, guk hortz. Bai, bai, hori da aspektu, bo, irrigarria edo dramatikoa, baina beti erraiten dute ez dutela beste aukerarik. Bankuak ez baditugu salbatzen, sistema osoa eta ez bakarrik eh, kapitalista, baita ere eh, diru sistema, zunzi daiteke eta hau arrisku hori uh, ezin dugu hartu, orduan bankuak salbatu behar ditugu. Eta, Naiz eta jakin, salbatzen baditugu, hau da akuilu bat, beste arriskuak geroago hartzeko zenta badakite, estatuak etorriko dela. Eta hau arrisku famatua da, aseguru asurantza munduan, eh? zuk badakizu haintzinetik den dena kaltu guztiak ordenduak eh, izanen direla, ziur, arrisku gehiago hartuko duzu. Gaurko, balitzateke, beste ikerraiteko, hola, e, finanziero mundu hortaz. Finitzeko nik gaiza bat hola kuriositatez baizik e, eh, galtze egiteko zuri Jean-Jo Ferran, entzuten ditut ere Frantziako irrati nazionalak, eta eh, batzutan, ba, Franza Inter, ez aipatzeko, berisail guzietaik landa bada la bourse, Mm. Le CAC 40 delakoa. Eta e, entzunan dut, eta ez dakit nun, edo irakuria azkenian, kak 40 horren barden jen enpresek ez dutela Frantzian bertan eta lanik sortzen, hainitz, multinazionalak dilakoz, kanpoan e, Filipineko langiletan idakita zer eta E, plataforma petroliera eta horietan lanean arrasten dituztela, eta gainera, e, ben zergen ordaintzeko, impostoen ordaintzeko, badituztela mila bide saihesteko hoien, dela lezile kaimau edo gobernuak egin opariak, zentako demontre, egunero, aipatzen digute, lekat karanta, hobekidoa, eta hori postu behar ginateke, iduridu. Ze, ze, ze, hostiako, zergatik egunoz matrakaze hoi? Orduan, kak 40, haiek dira, frantziako lehen berogaien presak eh, direlako, eh. Mm. eta interesa, zergatik eh, hori aipatzea, bon, orain jende mm, gero eta gehiago ba ditu akzioneak, tituluak bere dirua aurrezteko modu bat bezala, bai, eh? Ba, ba, Ez da, ez gira adibidez uh, Ameriketan bezala eh, estatu batuetan, uste dut familien erdiak uh, baditu. Frantzian, zakit, euneko hogei bat edo. Baina babakizu batzutan, bankuetan, istoak dira, produktu batzuk asmatu zituzten, duela urte batzuk sikav famatuak ziren. Eta sikav zer da? Sikav da saski bat, eta barnean, akzioneak edo beste tituluak eh, badira. ordunzuk baduzu bakarrik zikav la post, da zerbait biziki urbila, baina zikav hori zer den ez dakizu. Formula da investizamenduko sozietate bat, eta horregatik erraiten dut eh, saski bat dela. Nik barin badut bat, ez dakit zer badudan barnen, hoi da? galde egiten aldiozu zure uh, <laughs> Ez dute, bena. Ba, Terezgarria da, nik eh, behin saiatu nintzen eh, jakiten horako zerbait, baina hori zer da, eta bankoan, aulkulariak egiten zidan, eh, mon barnean uh, badira akzione batzu, baina badira ere bolsa monetarioko ez dakitzen bat produktu, eta tipoak ez eh, zekien uh, zer zen ari saltzen. Eta hori normala da, eta horregatik ere krisia hain zabaldu zen, 2008 sortzin, zen eta 2008-zin, bat titulu ustel batzuk, Ameriketan emitituak, baina ez genekien uh, eh, zehatz, eh, nun topatzen ahal ziren. Orduan panika zabaltzen zen, zenta zuk baduzu totaleko uh, aksione bat, badakizu zer den. Baina sikaf bat baduzu nean, ez dakizu, barnean zer den. Zenta. Eta ordin zer ni zuen ere bankoko ahalkalaria zira eta erraiten dira zu, bo, baduzu hor diru bizka bat eta nahi duzu zikaf bat, eta nik bai. Eta ah, bai, hala, ez dakizu zehartzen duzun. Bai, mehala gertatzen da. Jendeak eh, zergatik erosten duen uh, eh, zika horiek. Bere emaitzak, performantzeak ikusten ditu. Baina uh, zineko urteko performantziak. Bankulariak eh, eraiten aldizu, ebe azken amar urteetan, batez bestekoa, izan da, euneko eh, laukoa. Orduan pentsatzen duzu, eh, jo, libretarekin konpareketa egiten baduzu, uh, gehiago da. Baina be, bihar uh, eror daiteke, ez, dizute sekulan promitituko, mantenduko dena, ezin da, ezin prometitu. zenta tituluak dira eta boltsan, gora eta bera joaiten alda presioa. Bon, hoi badakik zentako Ego guziz, meza bezala, otoitza bezala, badugun dugun zertan den albistea edo berria. Eta kurzea da bizitzaren alde, ez dugu? Uh, ba, Geroztik beti, beti segitu dut antzerkia. E, egiten du lotura bat e, gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera kulturalea entzunezazu, goizeko amaiketatik aurrera, euskal irratietan.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 Venus Ez gira eneatuko, zuen asteburuko buruko jara atunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat ahte. Itchuman, itchuman, itchuman, itchuman, itchuman, 去哪？你去哪？哪？去哪？你去哪？哪？去哪？你去哪？哪？ Egin haute txamendiek ilan urrentuko zugula gue beti bezala utxu mandoka hau eta ba hoekuan aipatuko diagu. Hala, e, tuba bat izan dena, dautan hoge rei ikadan, oaiko hoge irtu takuek agien ez dakie, hau ikaragarriko tuba bilhakatu zian, oa sekulak zorretikat zi kantatzen aizin delaik trikotak eta guntian arropa guziak e, igorten gintia zeri alartino, kantoia juplala. <laughs> Hori, ukanean, amigetaik, hango anaia ategi gorrik, diska handi bat, hoita hamairu itzulitako demora hartako tai bat, e, country music amigetako tai. Ta han e, goizguzia, guzia, ikilan, goizguzia goiz batian fini eta berriz ezar bulta demurian, eta hola pasatu ginean, eta atsaldian baskaldu, eta etzan aldeainik, eta arreba eh, hemen gelditia zen aurride guzitaik bakarra eh, hainganat eh, bidean eh, aurrekin eta maztiatabiak eh, ariz egintian eh, Marti Robbins kantari country music kantari baten El Paso eh, titulia dien aire batean, melodia batean, tia era era era era era era era era era era era era era era era era era Eta ja, gio, bazian hona luza. Tarin, tararan, arion, tarirararan, Eh, zian. Eta, memento atian, iparlatzeko eh, lepoan pasatzean, eta haurra gari horroaz eta giletik kantuz, eta nire ekin, eta eh, otuak gintzian, zilokatean, jauzi bat, eta nigin, iu, la, la, la, la, la, beti nik... Be, beti jubintzekin. lau edo bostegun lehen, no? ez tiga ere, gertatia zian delako jauzi handi hua, madrileko hua. Karriko blanko zapartatu zera. Eta, ordean, gertan, to, sari eta maulen berbitu kantuzari. Muntzaluken ba, iten manu, eta zait zozokeria teatzen ben horri buruz. Zer zen, kantaldia beno, las papost lehenago, las papost horren. iluntzen ari zen, iluntz, iluntz duxia. Ez, hantik, bon, arrebain etxen, atxalaskaria inik, etxeat gileakoan, zerren onduan pasatzean, maztiari pasatunakoan, eta bolanta, eta behar benitin han, haize emeiteko tresnak eta geldiazi edo lako zeit. Eta antik jint hor iluna, net iluna zian eta maztia eh, saldain bero azten edo asiazian. Ito restu bat si dut, zitu fer kelke xoz bortu talar. Ta, Bi horren enbian hian? Da. Ovean, aditenu, gintxe bedian, eta Inomine, delako gaizten erremete zuerako kantu xarua. Inomine patriet fili, gora jauzin, tab zu erori. Ovean, hori bano berdiat Eran, aste hartan berian, e, eh, joan indian, pitroen eta e, eh, jozo etxe eh, barren e, parkoisekoaen ikusteat, azoatez. Ta bidian, domintxinen, pa ba, hastean, gelditon indian, han bazian fraileat, lanian hiltzen zena etxetan, e, franxiskanua, eta gu etxean egin zena, eta soldatapuizkaat batuz, eta kantone, eta baten iteko, Tak saldat bautuna, behatzu saldaianen ekin. Ta bon, bon, saldaia indua. Ta saldaiatean, ta denak forman gintian, bakik, Espainiak, ba, Madrileko berri ilan. Ta, getrak berrik igertatia eh? Ta, mentuaz berri eta sortzi horren edo, espetakit. Ta, e, ta salda finitu, ta, ah, jauzinda, jauzindu gora, eh? Na, erorire, eh? Ta, Nore, bestiak, fraidiak. Ez nik, ah. diaurek, jau biziki gora, parte erorire, gora haik, eta horaxetan eskulu zehatzu ahua, garbitzen zila, ite misa <laughs> ez, apesaziat, bera, ite misa ez. Eta horrean, betire, hemen nuk, de la txartan, Goya Chartan, y no mire duzu de erori, zelila la danis beitien y ori, la gunza sorguignon, carrerori, la die y uplala. Oye, yo toco si Hara, eta gero, misa eh? Ainguria ikutu ez duzu berala, hola hola izorra razadila eta ite misa ez. Ta, gio, eh, mauleatu, ta etzian honu kantaldia kontasia, ta maite dirin, haidi behar zena, ta maite dirin eta lagaldi, kantatzen dira, ta pala pala karrikan gintian. Ta maite dirin, hori, berdo, sarri, egin, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ta... on, da maite dien ari zian. Eh, Enaute zia temerare eta eko zine? Eh? Bata, ba, ba etzen, ordean ingin niamana gero egotzean, hiru urtez kantatu gabe hori, eh? Hak, etxian mazitian presioniak, eh? Ez bere mazteak inik, eh? Ena, ene gisa, ene, mazte charmanta ukandia, despidu, sekula presionen mota orta egin, eh? eh? Hake ez ontsian, na tanta atzota bazitian, eta kantu hori eskandala gari inomine patrita itemiza ez da, ikusten du, orduko zirian. Ta betire azkenian uh, äh, lagaldi bueno, markatuko teat, nahi bali mauk, hitzak, jota, eta baleke ale, ale, sakelan nuken paper puskatian, eta hitzak itentu, eta gio, kantaldia bururatu zelaik, eta maite dirinek, azten du, gitarraik rakrakan, eta ordean, iten diau, hori, eta iu iuplala itean, eta soniain hartzeko uh, eh, bai. hua, erorizitza ala <laughs> eskutik. Eta berriz, publikoa galdentzian berriz, berriz itean. Eta berriz egin nian, eta geho lagaldek, eh, ja, ja, beste gizan, magintila ba, kantu ikaski, historio, etzikin dila hori inbehar, eta bon, enian bortxatu nahi. Konbazen hak batu kantua zola ez dinak eh, eta ez, ah, bon, ez diat segula iten. Eh? kantu, ah, parastat, ez dienak segula nabertu publikoan. Eta ordean, bon, eh, koma zen horbaizetako. Ta, eh, ara hola, izan zian, ta gio, hiru urte joan zian hola. Ta, itxason non, gipuzkoan, kantaldi batean ginela, gue aldeain beha, erri dauen gilean, eta noa ez zautzen eni ina, balberde ote zen, ez dira baten ortsen, ze kantatzen du, huri, inomine patri. Nun bait, anrojitratia izan azean, doa ikabe, edo peio eta pantsoak ere nik uste, bazuten arrojitramendia ina nun bait, eta ikasia. Eta ordean ikusi gindian, sala, mazte zapetak eta, trikotak eta, eskuko zakiak eta, botazi, planan ari ziela. Ta, nik gaini hori ikusten duk. Antik hat berriz, ara, hortan hasi ginen, kantu kantatzen. Johan, bai, ataratzen merkatu estali batetan, ozia, jokin eta josu zintzitia kantatzea, eta ziek. Eta kanto hori mantzun jorek, ba, eh, aipatzen jan bezala, itxason, itxason doa errandek? Itxason doa. Bai. Itxason bai. eh, hunietako, txapel, eh, ba, antzienako maiten zen bezain, sarri denek aide zuiten zitea. <laughs> <laughs> Bai, ba. behin egertatu ditu eh, Franz Marrak, kostatu bai honan, bai. eta parrez bauk, eh, eh, ba, es, es, bat duk eskola liboa, zer horrega txigitzen zutena, e, nola du izena deia. La Jante. Ta hat galditzen zutian, kantu sartzea joitia, la Bier eta bazietean, eh, bazietean bereke kantari handan, bazietean mutikoak eta neskak kan, malo, eh, kantuz. Eta han kantatu ginean hori. Eta hori bazietean etien zala zena, eta beste bi apez. Eta hori sekula halako buruko minik ez duela Eta juranzo Xuria eta biskotxak, eta tartan sekulakoak inzunitean. eta etientzan euh, aberrik partikulazki inik, eta etzela kristau bat oui, moi aussi, j'ai entendu, quand j'étais au goulag, euh, en captivité en Allemagne, euh, maudit Hitler, ceci et cela, mais un chrétien ne doit pas faire ça, bon, bon, bon, Eta hola finitu zean gure delako eh, iupla lain historioa. Bena, irentzeko horrekin eta zenan gainen izalaik horren kantatzen eta ikusten tutela jentia kunietako itokitzen eta aldeguzietat alde eta hor lotuik dela kantoe hori, sentsazione bat badu ez duk neutralki kantatzen hori. Behin hori zenu, donapareuko estal, berkatu estalian, kantaldia, eta horren kantatzen ari gintian, eta jendia ahon murtserotia, eta gizon bat bakarrik apesa, kadera aten kokotza dilindan hola zita erorian, hola Ta, gu ari gila gantziminok erian, publikoak usteik, guk ez duela deusek ustean antik, baina, <laughs> izi ari utza ez denen ikusteko. Ah. Bi amunian, lagald, atxaldeko mesat, joan zian, ian atxaldeko mesat, eta beti mesat bururatzean, eta dietentziakok uh, eh, apesua, bere ondoa, eta eta mintzatzeko iten diakok. Le char revoluzionera jena, eta eskia pasatu zuhura inpian, guaindia. nik errainekan, hori ça là. nik errainekan. Allez donc euh, prier pour Monse euh, le cardinal dit, euh, nola zinizena, hein. euh, le cardinal dialu, ba, etxe berezi batean, harrapatu aitzuten. Ah. Bizpairu egun leheno, Danielu, Danielu. Ah. Allez donc faire une petite prière pour votre ami Danielu. La etxe ahin batetan. Ah. Mm. eta na, etxean, ez da galdek, etxean horako egan, eh? Mm. Ene gaiztak eri aldetik, eh, ene ideia zian hori. Eh, Entuaz, nire alala isi zile egoen inian, zironik, elizan izanik, eta guziak. Bat apasatiak, memento latzak. Eta e, prezeski, elizako jende horiek, guau, ustez beti gristau izan gita. Zer, la, eh, zera pitroik ilan, pitro galderik izan ginelaik, kantu zartzen eh, pesinein ah. da, grebaetan. Eta harri ikusi ginean, ze esplikatu zauzkutean, eh, eta no, lan eko kondizione bortitzak eta zuzten. Hene kursi bat bazian, ez orduan, ordu hartio, eritia zela, deia kondizioneetan. Ta bi munean betire hori guziak goguan, Eliza txartu eta eh, maztiata e, gau naurekin, borta emarnek aldean. Apesa prediko alkirat igaiten. frère, on entend parler de grève, de mécontentement. Sigariko bortitza inzian eta predikia. Kontra biztan dena. eta meskontentzien langilen eta kontra. Eta burian hartu nien, ezkin jala gehiago sekula zangoik sartuko, nona paleko elizan, hua han izain zeno. Eta uste dut, batean, no? hitza ne? Eh, bueno, erran eh, behik ordean ez ginela, necesario, eh, beti donaparura joitean mezat, herri guzitan bazitian mezak, eh? eta hemen eba eh, gindian, hemen apes bat, xerokitale, ez bate mota, <laughs> mota hartakoa. E, simplia eta etxetiak pobreatzen semia eta iunainotik bere izaite guziaz e, eta beti jende ez deus ekarriadien horien, horien launtzale eta zen bat. Ta, onen, mazteak egizi, harri zian, ezin konsulatu zegoenak, ah, guak hildela izua. Ta, bueno, ara, e, eh, iuplala egin, gure, hori, guai pasatu eta kondatzena altuk egin batean, baina memento hartan, ez zitean gauza horik denak arraileri askoak ez, zen sozitatea egosten bezala harri Yeah eta berri bortitzak intzuten itien, biztan dena karreroina, bana, eh, gure aldarlikoak ere erortzen zirenak, eta preso hartiak zirenak, eta shh, anisko zer, eh? In nomine patriet fili, gora jauzinta duzu erori, zelilata nix baitzen nigorri, Laguntzat gynintzor karrer hori, jenten lasterkat krudela, bera diei gorri juplala. Ainguriak otoiztuz berala, hola hola izorra zadila, eta ite misabez. Madrilek eta Parisek ere, Bi gauzaren kastia hundie, Euskaldun ta txipien zanpatze, Ezin da iraun eternitate, Jenten lasterkatzaile krudela, Bera die igorri iuplara. Ainguriak otoiztuz berala, Hola, hola, izorra zadila eta ite mizabest. Goresten haigu, goresten eta populiaren makila hizta, Hire indara haundia baita, herria hitaz poskariatzen da, Jenten lasterkatzaile krudela, beradiei gorriu! lala, ainguriak otoiztuz berala, hola, hola, izorra zadila, jenten lasterkatza ele krudela, bera die iguarri, Ainguriak otoiztuz berala, Hola, hola, izorra zadila, eta bite hortan erentzen den Mandoka, beti bezala eskertu beharrak gue kolaborazale fidere dien Charles Bidegain, Jean-Jo Ferran eta Einaute Etxamendi, nikene aldetik hortan usten zutiet, dagunar astiara arte erraiten, eta anartian ezahat zorion txu izateko egin behar dien ariketen egitia, atxatxa eta milapotxo.